coloios cae ornea. Sdeus, bu basilea orneon catastesai, prothesmian autois etaxen, en hei paragenezon tai panta, hopos ton horaiota panton catastesai EPAUTOIS autois basilea. Tade paragenomena epitina potamon apenisdonto, coloios de sunidon he auton dus morphiae per ikeimenon apelthon kai ta apopiptonta ton orneon aptera su he autoe per iethe ke kai prose colles sunebe un ectutu e uei panton gegonenai e peste un he he tes prothesmias Kai elson pantata ornia proston dia hode koloyos poi kilos genomenos heke kai autos tuode dios mellontos heirotonesai autois ton koloyon basilea dia aten euprepeian haganakte santata ornia hekaston to idion autou pteron apheileto houtote synebe autoi apogumno centi coloion palin genestai hut o ton anthropon hoi creo feiletai me men ta allotria e cusin cremata docusitines einai e peidande de auta apodososin hopoio ex arches esan heuriscontai